บุ๊กทูห้าสิบสี่สตีรีอินเพเดเซตซื้อของนักุปวานเยผมต้องการซื้อของขวัญรัตบิคูพิวดาริโลราดาบิคูพิลาดาริโล แต่เอาที่ไม่แพงมาก v e n d e r ne predrago อาจจะเป็นกระเป๋าถือ morda torbico คุณอยากได้สีอะไร v kakšni barvi jo želite สีดำสีน้ำตาล หรือสีขาว v črni rjavi ali beli ใบใหญ่หรือใบเล็ก veliko ali majhno ขอผมดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับ si lahko tole pogledam ใบนี้ทำมาจากหนังใช่ไหมครับ je tale iz usnja หรือว่าทำมาจากพลาสติก ali je iz umetne snovi ทำจากหนังแน่นอนครับ Seveda je iz usnja ใบนี้คุณภาพดีมากครับ Je zelo dobre kakovosti และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆนะครับ In ta torbica je resnično zelo poceni ผมชอบครับ v เชชเมียผมเอาครับวซาเมมยอ ผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับ ถ้าต้องการ ยอลักโคคาสเน j ยโมโกเชซาม e นยัม ได้แน่นอนครับ เซเวดา เราจะห่อของขวัญให้คุณ Jo bomo zapakirali kot darilo. ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นครับ Tam je blagajna.